Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքական անցուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման հակառուսական բողոքի նոր ալիք Բաքվում։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Երևի թե ավելի ճիշտ կլներ երևույթը բնորոշել որպես իրար հաջորդող ալիքների մակընթացություն որբիսին շատ հաճախ դիտարկվում է սովորաբար անհանգիստ Կասպից ծովում վերահաս փոթորկի նախաշեմին, երբ թվում է, թե ալիքները մակընթացելուց հետո տեղատվություն չեն ապրում, այլ ներքին մի ուժով անընդհատ հրում առաջ է մղում դիմացինին, սպառնալով հեղեղել եւ կլանել ողջ ափամերձ համակային տարածքը։ Եվ ահա բնության այդ տարերքը վերջերս կարծես թե հատկանշական է դարձած նաև Մերսկասպյան այդ հանրապետության Ադրբեջանի հանրային քաղաքական դաշտի համար։ Գրքերի բորբոքման հիմնական դրդապատճառը անշուշտ շարունակում է մնալ նույնը՝ հայոց պետականություն Հայաստանում եւ Արցախում, որ Բաքվի կարոշչամեքենայի մատուցմամբ ոչ այլ ինչ է, քան իրավաքաղաքական եւ պատմաիրավական անհայտեցության արտահայտություն հայերի կողմից զավթված ադրբեջանական հողերում։ Ոստի չեն դադարում ռազմատենչ կոչերն առայն, որ պետք է օր առաջ իդ գրավել եւ իրական տերերին վերադարձել այդ տարածքները՝ Ղարաբաղը, Սյունիքը, Սևանի ավազանը, անգամ Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանը, մանավանդ որ վերջինս պարզվում է 1918 թվականին ընդամենը 90 տարով է վարձակալության տրվել հայերին եւ ժամկետն այդ վաղուց արդեն լրացել է մի ամբողջ 10 տարով։ Իհարկե, եթե այդ ամենը շեփորահարվեր միայն Ադրբեջանի իշխանական վերնախավի կատարմամբ, գուցե թե կարելի լիներ բացառապես նրան մեղադրել հարևան հայկական պետությունների նկատմամբ տարածքային նկարտումների, ծավալապաշտության, ուժի կիրառման սպառնալիքների մեջ։ Սակայն բանն այն է, որ իշխանությունների եւ նրանց քարոշչական միջոցների բարբերական մատուցման հետևանքով ադրբեջանական հանրային գիտակցությունն այն աշխարհի ներծծված ու թունավորված այդ զառանցալի գաղապարների իրագործման սին անհիմն հավանականությամբ, որ նույն այդ հանրությունն ինքն է արդեն իր իշխող վերնախավի մեղադրում հանցավոր անմժրականության ու հապաղման մեջ։ Դժվար չէ կրահել, որ հանրային մեղադրանքի այդ դրսևորումները ըստ էության նույնպես սահմանված ու կանոնակարգված են իվերուստ, որ որպես իշխանությունների ռազմաշունչ հրետարաբանության հավելյալ նվակատություն։ Սակայն այս օրերին Ադրբեջանում հանրային կրկերի բորբոքման միակ դրդապատճառը մենք հայերս չենք։ Թեկուս որպես պատճառահետևանքային կապ հայկական գործոնը մշտապես արկա է ադրբեջանական իշխանությունների պահի ազդեցությամբ ձևավորվող անխտիր բոլոր տրամադրություններում ու ձեռնարկած գործողություններում, անկախ արիտների մեծ կամ փոքր նշանակալի կամ աննշան էությունից։ Որպես Աստվածի հավաստում, ահավասիկ ներկայացրեմ մի քանի տիպական օրինակ։ Այսպես օրերս Սուխումում նշվել է Աբխազիայի դիվանագիտական ծառայության 25-ամյակը։ Միջոցառմանը հրավիրված են եղել Աբխազիայի օտարերկրյա գործընկերները, այդ թվում հյուրեր Ռուսաստանից, Հարավային Օսիայից, Մերզնեստրից, Արցախից, Տոնակատարության շրջանակներում տեղի ունեցել Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Հաջիմբայի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների հարցերով վարչության տնօրեն Ալեքսեյ Պավլինսկու հանդիպումը Սուխում ժամանած մյուս հյուրերի մասնակցությամբ։ Թվում է թե այդտեղ արտարոց ոչինչ չպետք է լինի Բաքվի զարյութի համար, բայց ահա բարձում է, որ կա։ Պատճառը երևի կռահեցիք Արցախի ներկայացուցիչի մասնակցությունն էր հանդիպմանը ասել է թե Արցախցի դիվանագետն Արիթը հնարավորություն է ունեցել հանդիպելու, անգամ ձերքսեղմով բարևելու ռուսաստանցի նույնպես բարձրաստիճան գործընկերոջը, ինչը քիչ է ասել թե դուրս եկել Բաքվի քմահաչ Քիմքին, շատ ավելին ապերից հանել է նրան։ Ժողովրդական առած երևի այստեղ ասել գայլին կապիր շանը բացթող Արացի խորհրդանշական շունը, որ իշխտան հանեց պաշտոնական Բաքուն, Ադրբեջանի արտգործնախարարության տխրահարշակ մամլոքարտուղար Հիկմետ Հաջիևն էր։ Նրա հայտարարությունն այդ կապակցությամբ պետությունների անվանումների գրեթե համատարած շակերտավորումների մի ամբողջ կույտ է ներկայացնում, եթե ոչ թափոն իսկ ոչը դիվանագիտական ճորոմաբանության ու վերամբարձության բացառիկ դասական օրինակ, որը չեմ կասկածում ուսուցողական դերակատարություն կունենա Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայում ի կիրառումն ադրբեջանցի ապագա դիվանագետների։ Համոզվելու համար մեջբերեմ այն, Այսպես կոչված Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Հաջիմբայի հանդիպումը Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ ԱՊՀ երկրների հարցերով վարչության տնօրեն Ալեքսեյ Պավլինսկու, ինչպես նաև անջատողական կառույցները հանդիսացող ԼՂՀ Մերզնեստրի եւ Հարավային Օսիայի հանրապետությունների ներկայացուցիչների հետ մենք գնահատում ենք որպես հարված տարածաշրջանի խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Նման քայլը հակասում է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ անվտանգության ապահովման ուղղված ջանքերին, ել ավելի սրուն, առանց այն էլ լարված տարածաշրջանային իրավիճակը մեջբերման ավարտը։ Թվում էր, թե Բաքուն կբավարարվեր վերանշված առածի մեկ շանշ խտայազերծմամբ, բայց ոչ։ Անմիջապես բաց թողնվեց շների մի ամբողջ ոհմակ։ Մանավանդ, երբ հրաապարակում հայտնվեց Ռուսաստանի արտգործնախարարության պատասխանը պաշտոնական Բաքվին։ Բանն այն է, որ Մոսկվան իր պատասխանում որթեգրել էր մի բարձ, անգամ բարձունակված ու շատ հեշտ հասկանալի մի ոչ, որով այս կամ այն փոքր իշատե խրտին նյութը սովորաբար բացատրում են տարրական դասարանների աշակերտներին։ Ահա այն, մեջբերում եմ։ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ռուսաստանի դիրքորոշումը երբեք չի ընդհանրել հրաժարվել կոնկրետ միջազգային միջոցառումների մասնակցությունից միայն այն պատճառով, որ այնտեղ կարելի է պատահաբար դեմ արդեմ հանդիպել Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Ընդամենն այդքանը։ Սակայն այդ կրկնում եմ պարզունակ անպաճուչ արտահայտությունը պատճառ դարձավ, որպեսի շղթայազերծ արվեն առածի ոչ միայն շունը, այլև գայլը, նաև մյուս գիշատիչները, եթե այդպիսիք նույնպես կան այդ ժողովրդական իմաստության մեջ։ Եվ առաջացավ գերմռոցների ու վայրահաչոցների առաջին հայացքից անկառավարելի, իրականում կառավարելի ու կառավարվող մի ժխոր, որի օգնությամբ Բաքուն արտահայտում էր վերջին շրջանում Ռուսաստանի պատճառով իրապարած մեծ ու փոքր դառնությունները։ Էլ Հայաստանի նորընտեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեհաճ հանդիպումը զրույց Սոչիում, էլ Ռուսաստանի հայազգի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի բացահայտ հայամետ քաղաքականություն, էլ Ռոսնեֆտի մամլոք հարտուղար հրապարակախոս Միխայիլ Լեոնտիևի կողմից ներողության հայցում Նիկոլ Փաշինյանից Հայաստանում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ իր թույլ տված անպարկեշտ արտահայտությունների համար, էլ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի հասանելիության գաղտնաբառը հաղորդման մեջ խոսնակ Յուլիա Լատինինայի վիրավորական արտահայտություն ադրբեջանական ժողովրդի հասցեին, որին նա ի դեպ անվանել է հոգեպես անառողջ մի ամբողջ ազգ, Էլ Ռուսաստանում ադրբեջանական համայնքի համառուսաստանյան ադրբեջանական կոնգրեսի արգելում ու վերաբացման ճանապարհին ստեղծող արհեստական խոչընդոտներ այլ ադրբեջանցի վերաբնակների իրավազրկություն ու հավասանքներ ռուսաստանյան բնակավայրերում, այլ Ադրբեջանի ամենահավատարիմ բարեկամ Դիմիտրի Ռոգոզինի ազատում փոխվարշապետի պաշտոնից մի պետագագործչի, ով մինչ վերջերս վիազորված էր համակարգել Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի գործունեությունը եւ ում ամենայն աջակցությամբ Բաքուն Մոսկվայից զանգվածային ոչնչացման արդյական զինատեսակներ էր գնում Արցախի հայության դեմ կիրառելու համար։ Կարելի է թվարկումները շարունակել, բայց այդ չէ էականը։ Առավել էական այն է, որ Ադրբեջանում ամենօրեկ անգամ տնային տնտեսուհիները խոհանոցներում թե պատշգամբից պատշգամբ կարծես զրույցի այլ թեմա չունեն, բացի Ադրբեջանի նկատմամբ Ռուսաստանի ճշնամանքի դրսևորումներից, այլ կերպ ասած, ողջ ադրբեջանական հանրությունն է մինչև ուն ու ցուցուվարակված Ռուսաստանի հանդեպ առնվազն անբարյացական վերաբերմունքով դրանից բխող դժգոհություններով ու բողոքներով։ Ընդ որում, սակայն պատկերն այնպես է մատուցում, թե իբր բուն իշխանությունները, շարունակելով Ռուսաստանը համարել Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկեր պետություն, իսկ ռուսաստանցիներին բարեկամ ժողովուրդ, ամենևի մեղչն է Մոսկվային հասցեագրող հանրային բողոքի ու զարույթի այդ զանգվածային դրսևորումներում։ Ասել է, թե այդ ամենը տեղի ունենում ինքնաբուխ, տարերայնորեն, զուտ հանրային կարծիքի մակարդակով, ինչի դեմ երկրի ղեկավարությունը հավատարիմ մնալով ժողովրդավարության համընդունելի միջազգային սկզբունքներին, իրավասուչ է արգելակիչ միջոցներ ձեռնարկել, սահմանափակելով քաղաքացիների խոսքի ազատության իրավունքը։ Մյուս կողմից հասկանալով, որ Սուտմերու կաղվեսի իր այդ պահվածքը հազիվ թե աննկատ վնա եւ որևէ արդարացում ստանա Մոսկվայում, իսկ Մոսկվան Բաքվին պետք է օդ ու ջրի պես, քանզի ըստ ադրբեջանական քաղաքական մտքի, հենց Ռուսաստանի մայրաքաղաքով է անցնում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի լուծման մայրուղին, Ադրբեջանը համաժամանակ գործի է դնում իր քաղաքական ու դիվանագիտական զինանոցի քանիցս հաջող փորձառություն անցած ազդեցության այնպիսի մի միջոց, ինչպիսին ստորակաշ շողոքորությունն է։ Որպես այդպիսին օրերս կոնկրետ մայիսի 19-ին Բաքվում անցկացված հանրային միջոցառումներ։ Խոսքը վերաբերում է Ադրբեջանում ռուսական համայնքի ստեղծման 25-ամյակին, որի տոնակատարությանը մասնակցում էին պատվիրակություններ նաև Մոսկվայից, Սանկտ Պետերբուրգից, Կրասնոդարից, Ռուսաստանի այլ տարածքներից։ Հանդիսությանը հնչել են տոնական միջոցառման ռուս եւ ադրբեջանցի մասնակիցների բազմաթիվ ելույթներ երկու ժողովուրդների բարեկամության մասին, որ գալիս է դարերի խորքից եւ կոչված է հարատևելու գալիք դարերում։ Երկուստեք առանձնակի հպարտությամբ է նշվել, որ շուրջ 10 միլիոնանոց Ադրբեջանում բարոր արժանավայել կյանք է ապրում 120 հազար ռուս, ապահովված լինելով աշխատանքով, հոգևոր ու կրթամշակութային պայմաններով, օժտված համահավասար քաղաքացիական բոլոր իրավունքներով։ Բայց ահա հանդիսության մասնակիցներից եւ ոչ մեկը չբացրաձայնեց, թե ինչու վերջին տասնամյակներում, թեկուզ հենց նույն այդ 25 տարում, որի ընթացքում գործում է ռուսական համայնքը, այդքան սակավաթիվ է դարձել Ադրբեջանի ռուս ազգաբնակությունը։ Հանդիսության մանավանդ ռուս մասնակիցներից երևի թե ոչ ոք ելույթից առաջ չի հետաքրքրվել Ադրբեջանում անցկացված մարտահամարների վիճակագրական տվյալներով։ Եթե հետաքրվեր, ապա գոնե անձամբ իր, այլ ոչ թե Աստված միարասե տոնական միջոցառման ներկայացնելու համար կպարզեր, որ 1970 թվականի մարտահամարի տվյալներով Ադրբեջանի ռուս ազգաբնակչության թիվը կազմում էր 510059 մարդ, իսկ 1989 թվականին 392304 մարդ։ 1999 թվականին 141700 մարդ եւ վերջին անգամ 2009 թվականին Ադրբեջանում անցկացված մարտահամարի համեմատությամբ այդ տվյալները նվազել են համապատասխանաբար ավելի քան 390 հազարով, 273 հազարով եւ 22 հազարով։ Կարելի է մտածել, որ Ադրբեջանի սորուս ազգաբնակության այդ արտահոսքը իրոք բարոր, լիարժեք ապահով կյանքից էր, այլ ոչ թե խորթային իշխանության եւ թե անկախ պետականության օրոք այդ հանրապետությունում շարունակաբար իրականացվող ազգային խտրական քաղաքականության հետևանքով։ Տոնական միջոցառման մասնակիցները կարելի է ենթադրել տեղյակ չէին նաև կամ եթե անգամ տեղյակել էին, ապա չէին կարող բարձրաձայնել, որ 1988-1990 թվականներին Ադրբեջանում պետականորեն իրագործված հայկական ջարդերի իրականում միջազգային եզրույթով ասած ցեղասպանության ընթացքում նույնպես սպանվել ու խոշտանգումների ենթարկվել բռնատեղահանվել են ոչ քիչ թվով ռուս ազգության քաղաքացիներ։ Մարդկային հիշողությունը ըստ երևույթին այնուամենայնիվ կարճ է։ Այլապես տոնական հանդիսության ռուս մասնակիցները կհիշեին, որ նույն այդ 1988-90 թվականներին Ադրբեջանի քաղաքներում ամբողջի կողմից վանկարկվող մահ հայերին կարկախոսի հետ համաժամանակ Ամենուրեք նաև ռուս համակարգացիներին ուղված եւ շենքերի պատերին փակված պլակատներ կային։ Ռուսներ, մի հերացեք, մեզ հարճեր են պետք եւ ստրուկներ բովանդակությամբ։ Պատահական չէ, որ հենց այդ շրջանում է տեղի ունեցել ռուս ազգաբնակության առավել մեծ արտահոսքն Ադրբեջանից, նկատի ունենալով, որ 1989 եւ 1999 թվականների մարտահամարների միջակայքում Ադրբեջանը լքել է 250604 ռուս, այլ կերպ ասած, ռուսների թվականակը կրճատվել է շուրջ 3 անգամ։ Ընդ որում նրանցից շատերը, ինչպես որ Ադրբեջանի հայ քաղաքացիների գերակշռ մեծամասնությունը, հնարավորություն չի ունեցել ոչ վաճառել բնակարանը եւ ոչ էլ բնակության նոր վայր տեղափոխել տարիների շարժանոց գնով ձեռք բերած իր ընտանիքի ինչքը։ Անշուշտ ծնծաներ ու կեցեներ հնչեցին Ադրբեջանի ռուսական համանքի հոբելյանական երեկոյին։ Այդ ամենից արդյոք շահեց այդ հանրապետության տակավին կամուկացի մեջ գտնող ռուս ազգաբնակությունը։ Եվ կամ շահեց Ռուսաստանը։ Իհարկե ոչ, շահեց միայն Բաքուն, հուսալով ինչու՞ չէ, նաև վստահ լինելով որ այդ տոնական միջոցառմամբ շոյել է իր հզոր հարևանի Մոսկվայի սիրտը, օգնելով նրան մեծահոգաբար անուշադրության մատնել այսօրերին Ադրբեջանում Ռուսաստանի հասցեն հնչող ոչ ականջահաճո կարծիքներն ու գնահատականները։ Ինչ իմանաս, գուցե Մոսկվա մի օր, ինչպես երկու տարի առաջ ապրիլի սկզբներին էր, դարձյալ վստահաբար կշրջաբախվի ականջին, թե Արցախ տանող ամենակարճ ճանապարհը հենց Կրեմլի միջով է անցնում։ Ի վերջո ում չէ հայտնի Ուինստոն Չերչիլի թիավոր դարձած այն խոսքը, թե հնարավոր չէ կանխագուշակել, թե Ռուսաստանն ինչպես կպահի իրեն։ Դա մշտական արեղծված է, ավելին գլուխկոտրուկ է։ Ոչ, 7 կնիքի ետևում թաքցված գաղտնիք։ Այո, չեր խանգարի, մենք եւս հիշենք ու երբեք չմոռանանք Մարախլապատ Ալբյունից երբևէ հնչած այս իմաստուն խոսքերը։